Subhanahu wa Ta'ala yuko hai hafi kwa hivyo ibada ya muislamu inaendelea taat zinaendelea khairat zinaendelea isiwe ramadhani ndiyo kikomo cha qiyamul layl isiwe ramadhani ndiyo kikomo cha witr isiwe ramadhani ndiyo kikomo cha muislamu kusoma juzuu moja kila siku mara ya pili atasoma tena juzuu nyingine ni ramadhani ya mwaka ujao hujui ramadhani ya mwaka ujao utakuwa hai au utakuwa ushaondoka ulimwengu huu ilmu hiyo anayo mwenyezi mungu subhanahu wa taala peke yake maneno ambayo tayazungumza leo katika khutba hii ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi huu wa Shawwal. Kwa hakika tulikuwa tumepanga maudhui mengine katika khutba ya leo, nayo ni sehemu ya pili ya ile mada ambayo tulikuwa tumeanza katika mwezi wa Ramadhani. Tukazungumza kuhusu madrasa ya mwezi wa Ramadhani, namna gani madrasa hii inamlea muislamu kuwa rajul tukaeleza sifa za rujula katika Qur'an kwa maadili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa makisio na mizani ya Qur'an sio mizani za kibinadamu ikabakia sehemu ya pili ya mada hii na sehemu ya pili ya mada hii ili ikamilike na ili tusimamishe uadilifu hatuwezi peke yake kuzungumza sifa za rijal ndani ya Qur'an tukasahau sifa za nisa ndani ya Qur'an lakini kwa sababu ya mnasaba huu kwa mada ya leo tutazungumza maudhui mengine ni marefu lakini tutajaribu kuyafupisha sana katika khutba ya leo kwa sababu tunataka kumaliza mapema sababu ya salatul janaza ambayo tuko nayo hapa leo watu waende wakazike mapema bimashiati llahi taala ayuha almuslimun mwenyezi subhanahu wa taala miongoni mwa sifa zake na miongoni mwa majina yake matukufu majina yaliyo matukufu ya hali ya juu ya mwenyezimngu subhanahu wa taala asmaullahi lhusna alulya al-udhma moja katika majina haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Ar-Rahman na maana ya Ar-Rahman ni mwingi wa rehma maana ya Ar-Rahman kama wanavyotafsiri wanazuoni wengine ni mwenye kurehemu walimwengu wote au wanadamu wote katika ulimwengu huu au viumbe vyote katika ulimwengu huu hiyo ni sifa moja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile sifa zake nyingi ni Arrahman, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu walimwengu na viumbe vyote katika ulimwengu huu. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na moja katika sifa yake Bwana Mtume alayhi salatu wassalam Mwenyezi Mungu akatwambia sifa yake moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam akatutajia ndani ya Qur'an suratul anbiya aya 107 akasema Mola subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin hatukukutumiliza wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa uwe ni rahma kwa walimwengu wote bwana mtume alayhi salatu wasalam awe ni rehma kwetu awe ni rehma kwa walimwengu wote katika kaun na ulimwengu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomteremshia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni uongofu kwetu sisi waumini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaisifu Qur'ani hiyo vile vile kuwa ni rahma ndani ya suratu Yunus akasema Mola subhana wa Ta'ala ya ayuha nasu enyi watu qad jaatkum maw'izatun min rabbikum hakika mumekwisha kujiweni na mawaidha kutoka kwa Mola wenu Mola Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu wa shifaa'un lima fi sudur na mawaidha hayo ni poza na dawa kwa yale maradhi yaliyoko ndani ya moyo wahudan na uongofu wa rahmatan na ni rahma lilmuminin kwa waumini wote umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi waislamu tuliomwamini bwana mtume alaihi salatu wasalam sisi ambao hatukumuona na wale masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam ambao walimuona wakamwamini sote sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile akatusifu na sifa ya rahma akasema katika surat al-ahzab mwisho mwisho Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema Muhammadun Rasulullah katika surat al-Fath mwisho mwisho Muhammadun Rasulullah Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walladhina ma'ahu na wale waliomwamini na kumfuata mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wakawa pamoja na yeye ashiddau ala alkufar wana shidda na wana nguvu dhidi ya makafiri lakini ruhamau bainahum wana rahma na huruma kati yao wao wenyewe waumini wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni sisi tulioko hapa leo msikitini na ambao hawako hapa wako sehemu zingine za ulimwengu wote huu kila aliyesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Mwenyezi Mungu amemsifu kwa sifa ya ruhamau bainahum rahma sisi waislamu tuna mwomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala tukishaondoka ulimwengu huu kama wanavyoondoka ndugu zetu leo siku ya Eid wameondoka waislamu na sisi tunakwenda njiani safari ni hiyo hiyo moja tofauti ni kwamba ticket yako ya mauti hujui inaandikwa tarehe gani hiyo ndio tofauti yake lakini unayo mfukoni kila siku unatembea nayo kama hujui kaa ukijua hiyo. Tikiti ya mauti unayo na waweza kuondoka wakati wowote. Ndugu yetu huyu hapa, jeneza lake liko hapa, aliswali salatul Eid hapa leo pamoja na Waislamu. Hana habari kwamba ilikuwa siku yake ya kuondoka ni leo, lakini tiketi yake katika elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeandikwa ime date of departure, siku ya kuondoka ni leo tarehe moja ya Shawwal leo siku ya Eid watu wamekuja wamekula Eid leo ndiyo siku ya kuondoka ya ndugu yetu huyu ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tikiti unayo unaamka nayo unalala nayo unafanya kazi nayo unayo mfukoni mwako tiketi ya kuondoka kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tabu ni kwamba hujui imeandikwa tarehe gani wala huna hakika wewe jipangie mambo yako panga mambo miaka ishirini inayokuja miaka thalathini na hamsini inayokuja lakini hujui tikiti ulionayo ya mauti inaondoka lini lakini tunamwomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala wakati tunapoondoka ulimwengu huu tukenda mbele yake mwenyezi mungu subhanahu wa taala tunaomba kitu kimoja peke yake tunachokiomba ni rahma ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala tupate kuingia nayo peponi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusadikisha maneno haya. Tunapitia katika Qur'an. Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Tauba, ulaika hao waliotajwa kwa sifa hizo ziko nyuma, alladhina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi biamwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika, na hao waumini waliofanya mema wakapigana jihad kwa nafsi zao na kwa mali yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sio kutaka sifa wala sio kujionyesha kwamba wao ni mashujaa la ikhlasan lillahi azza wa jalla ulaika hao humul faizun ndio watakao kwenda kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahumma ij'alna minhum ya rab kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu hao waliofaulu yubashiruhum rabbuhum hao watakaofaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anawabashiria kwa kitu kimoja kikubwa. Kitu gani? Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawabashirisha anawabashiria rehma. Ndiyo rehma hii, ewe Muislamu, unayohitajia katika ulimwengu huu ili uende nayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu vile vile akupe rehma nyingine ndiyo itakayokutia ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huingii ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu kwa amali yako wala kwa ujuaji wako wala kwa ilmu yako wala kwa takwa yako ulionayo wala kwa jihadi uliyoifanya ndani ya ulimwengu huu. Fanya utakaoyafanya, lakini pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huingii kwa amali zako, waingia kwa rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushahidi aya hii ndani ya sura Tauba. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ndio waingie pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala milele ikiwa haikutoshi aya hiyo hadithi unayo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia waumini masahaba akawaambia hakuna katika nyinyi ambaye ataingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa amali yake masahaba kamuuliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hata anta ya rasulullah mtume alayhi salatu wasalam akasema hata ana hata mimi vile vile siingii ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu kwa amali zangu illa an yataghammadani Allah birahmatihi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anifinike na rahma yake ndiyo niingie pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rahma hii ambalo ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rahma hii ambayo ni sifa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahma hii ambayo ni sifa ya Qur'an rahma hii ambayo ni sifa ya waumini katika ulimwengu huu rahma hii vile vile ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaijalia baina ya mwanamume na mke wake mume na mke vile vile ndoa zao haziwezi kusimama isipokuwa kwa rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wataka ushahidi fungua Qur'ani ya Mwenyezi Mungu katika sura ar Rum wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma katika alama zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaumbieni wake ambao mnaishi nao mnazaa nao mnapendana nao na katika alama zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia baina yenu nyinyi wawili mke na mume mawadda mapenzi na rahma alama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu huu unahitajia Mwenyezi wewe Muislamu rahma hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila nyanja ya maisha yako ndio maana Mola Subhanahu wa Ta'ala mtukufu anatuambia wasi'at rahmati kulla shay rahma yangu imekusanya kila kitu anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ameifungua milango ya rahma ameifungua milango ya rahma wala hakuna mwanadamu anaweza kuifunga milango hiyo namna wanadamu atakavyoختلفiana namna wanadamu atakavyofanya katika ulimwengu huu wanahitaji rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka ndani ya khilafu ya waumini katika ulimwengu huu leo waumini na wanadamu wanakhtalifiana katika huu ulimwengu mwenyezi mungu subhanahu wa taala anasema wala yazaluna mukhtalifin wala hawatoisha kukhtalifiana au wanadamu khilafu zitaendelea kukosana kutaendelea katika ulimwengu huu sunna ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala kisha akasema illa man rahima rabbuk isipokuwa wale waliorehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walidhalika khalaqahum na kwa hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kwa hivyo mpaka ndani ya khilaf watu wanahitaji rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khilafu leo ziko ndani ya ulimwengu huu au hakuna ziko ziko khilafu katika ibada za waislamu au hakuna ziko tuweza tukaziondoa Mwenyezi Mungu anasema la yazalun hawatoishi kwa kukhtalifiana lakini tunachohitajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rahma illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in ndio rahma hii ayuha almu'minun tunaoitilia mkazo katika khutba hii mambo ya kuzungumzia rahma ni mada ndefu sana hatuwezi kuimaliza katika hotuba moja lakini tukae tukijua kwamba rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasi'at kulla shay rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waumini wanaihitajia ili mioyo yao iwe kitu kimoja waingie ndani ya fungu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fungu la wale waumini ambao Mwenyezi Mungu amewasifu kuwa ni atba nabii sallallahu alaihi wasallam akawasifu kwamba ruhamau bainahum tarahum rukkaan سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا hao ndio waamini kwa hivyo khilaf kama ilivyothubutu katika aya hii ziko na zinaendelea rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waumini ndio wanaohitajia tuitie ndani ya moyo yetu waumini wawe na rahma kati yao Leo baadhi ya watu walillahi alhamd, wana juhudi kubwa, wanatafuta juhudi za kuwaweka waumini wote katika ulimwengu huu, wanaita qadhiyatu tauhid alahilla masala ya kufanya miezi yote katika ulimwengu huu kuwa ni mwezi mmoja. Juhudi nzuri ya waumini, sio mbaya, lakini kabla ya hapo watu waumini hawa washahakikisha rahma hii kati yao au bado? Kwa sababu kabla hujafika katika kufanya miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni mwezi mmoja. Kwanza tengeza mioyo ya waumini. Kwanza fanya bidii uhakikishe aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ruhamaa bainahum, kwa sababu huwezi kufanya mwezi mmoja, huwezi kuwafanya waumini wote wakaelekea upande mmoja, wakasimama na akili moja, wakasimama na mawazo ya aina moja iwapo mioyo yao mutadhariba mutanahira mioyo yao inagongana leo kuna waislamu wanasali ndani ya safu moja bega kwa bega lakini huyo moyo wake uko mashariki huyo moyo wake uko magharibi akitoa salamu hawezi hata kumwambia asalamu alaykum mkono hawezi kumpa mpaka ndani ya siku ya Eid wanapishana kama magari mioyo imegongana iko wapi aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ruhamau bainahum wewe wataka kwenda kuwaunganisha waumini katika mwezi wacha mwezi ulioko juu kule mbinguni shikanisha mioyo ya waislamu ndani ya ulimwengu huu kwanza ndani ya ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafanye waumini watekeleze rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ya Mwenyezi Mungu sifa ya Qur'an sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahma ambayo waumini hao wanaihitajia kwenda kuingia nayo peponi pepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hili ndio jukumu la waislamu leo kila mmoja afanye bidii ajifanyie hisabu ndani ya nafsi yake ninayo rehma juu ya waumini au la nishakuwa na rehma juu ya waislamu wenzangu au bado kama bado uende ukaifanyia hisabu mara ya pili nafsi yako kwa sababu huwezi kuingia ndani ya fungu hili la mtume alayhi salatu wasalam fungu la mwenyezi mungu ruhamau bainahum huingii hapo sifa ya atba annabii sal llahu wasallam mwenyezi mungu mwenyewe ni arrahman mtume wake ni rahma quran rahma dini ya kiislamu rahma utaingia peponi kwa rahma kitu gani kinawazuia waislamu leo kuwa na rahma fima bainahum usifike mbali kwenda mbinguni kabla hujaenda kule mbinguni juu kuzungumza mambo hayo makubwa ya mwezi na mambo mengine ndani ya ulimwengu huu kwanza turekebishe mioyo yetu kwa nini imejaa amrad ndani ya mioyo kama tulivyoisoma katika aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر alhakim أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان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 sunna hii ya mtume alayhi salatu wasalam anaweza kuikamilisha mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akasema katika hadithi ya Abu ayub al-Ansari radiyallahu anhu fi sahih Muslim anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad yule ambaye amefunga ramadhani halafu akaifuatiliza pamoja na siku sita za shawal mtu huyo ni sawa sawa na ambaye amefunga mwaka mzima kwa sababu saumu ya mwezi wa ramadhani ta'dilu ashrata ashhur ni thawabu zake sawa sawa na miezi kumi kila thawabu moja kwa kumi kwa hivyo ukifanya hesabu mwezi wa ramadhani ni sawa sawa na thawabu kumi halafu hii miezi siku sita za shawal mtume alayhi salatu wasalam akaziweka sawa sawa na miezi miwili itakuwa ni kama ambaye umefunga mwaka mzima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hadithi hii katika sahih Muslim amepokea vile vile ah, Imam Ahmad fil Musnad an Jabir vile vile amepokea Imam Tirmidhi an Jabir wa an Thawban hadithi sahih haina mushkili yote ndani yake ingawa leo wako baadhi ya watu ziko baadhi ya fikra na ziko baadhi ya rai za watu ambazo zinajaribu kuvunja sunna hii ya mtume alayhi salatu wassalam kwa sababu ambazo wao wenyewe wanazielewa na wanazijua kuiitia dosari hadithi hii ambayo iko ndani ya sahih muslim lazima uwe na majibu makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ah, hadithi ambayo imethubutu kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, saumu ya sita ya Shawwal haina mushkili yote ndani yake. Baadhi ya Waislamu wananiuliza iko au hakuna hadithi ya siyam sittatan min Shawwal iko ndani ya sahih muslim ambayo pamoja na bukhari asahhu kitabaini baada alquran vitabu vilivyo sahih kabisa baada ya qurani sahih bukhari na sahih muslim haina mushkila yote ndani yake fikra za baadhi ya watu au fahamu ya baadhi ya watu ya kwamba sunna hii haikuthubutu hoja yako ni nini ewe unayesema maneno hayo kwamba sunna hii haikuthubutu hoja yake ni kwamba mtume alayhi salatu wassalam ati hakufunga sita min Kwa hivyo hakuna saumu ya sita ya shawal kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam hakufunga siku sita za shawal Majibu yake ni kwamba kwa kifupi, wakati umemalizika, lakini majibu kwa kifupi ya maneno haya ni kwamba sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa mtu huyo anayezungumza ambaye hajui ilmu ya usul, sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam imegawanyika sehemu mbili, kuna sunna ya kaulia na kuna sunna, sunna ya fiilia sunna ya kitendo na sunna ya qaul sunna ya mtume alayhi salatu wasalam inathubutu ima kwa qaul au inathubutu kwa fi'il mtume alayhi salatu wasalam anaposema jambo tulifanye si lazima sisi tutafute yeye mwenyewe amelifanya au la kwa hivyo huyu aliyeuliza maneno haya tunamuuliza ewe unayesema kwamba au ewe unauliza mtume alayhi salatu wasalam alifunga sita hakufunga sita ya shawali kwa hivyo hakuna saumu ya sita ya shawali ewe unayesema maneno haya nenda ukatafute je si mtume alayhi salatu wasalam alifunga saumu ya arafa au hakufunga kwa sababu alisema katika hadithi saumu ya arafa yukaffiru sanata almadhiya walqadima inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja nenda ukatafute katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam hal sama yauma arafa am la na ikiwa hakufunga saumu ya arafa kulingana na kiasi ya maneno yako itabidi somo arafa vile vile hakuna katika uislamu itabidi vile vile sunna zote ambazo mtume alayhi salatu wasalam hakuzifanya ziondolewe katika dini ya Kiislamu maneno ya upotofu maneno ambayo hayastakim katika dini ya Kiislamu wengi katika wana, wa, wana, watu wanaozungumza maneno haya ni maneno ambayo siyo ya msingi wala siyo maneno ya kielimu kwa hivyo wale wanaopeleka maneno haya na kuyasambaza kati ya watu wawe na ufahamu huu kwamba sunna ya mtume alayhi salatu wasalam si lazima kwamba yeye awe amefanya ndio wewe ufanye akishakwambia fanya fanya sio ndio katafute yeye mwenyewe alifanya au akufanya haikuhusu ashakwambia fanya kazi yako wewe kaulize hii ni maneno sahihi au si sahihi kwa sababu ukitumia kiasi hiyo majibu ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam hakuna katika sunna alifunga yaumu arafa iwapo hakufunga yaumu arafa simama vile vile uombee waislamu hakuna somo ya arafa hadha wa sallu wa sallimu ala man umirtum bisalati wassalami alayhi qala allah قال wa عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين